är livet, sånt är livet Så mycken falskhet bor här Den man förlorar vinner en annan Så håll i vännen som du har kär Han kom om våren som en vårvind Min kärlek fick han och allt han tog Men så kom hösten och den kärlek han hon var evig Bara bor Sånt är livet, sånt är livet Så mycket falskhet bor det här Den man förlorar vinner en annan så blir vännen som du har kär Han fick en annan, jag har sett dem Han verkar lycklig och hon är ung det jag har lärt mig är just detta När hjärtat svider får humret sjunga Så är inte livet, så är inte livet Så vilken falskhet bor det här Den man förlorar vinner en annan Så blir vännen som du har är kär Vårt liv är fattigt skylla utan kärlek Jag fick en annan som har mig kär Hans gamla kärlek har fått borgen Hon undrar säkert vem jag är Sånt i livet med Anita Lindblom har först lanserats hårt i Radio Nord innan den blir en landsplåga. På tio i topp ligger den etta i fem veckor. Ursprungligen är det en amerikansk gospel som fått svensk text av Stickan Andersson. Olle Björklund sparkas från sitt arbete som nyhetsuppläsare i TVs Aktuellt trots att tittarna protesterar. Den populäre Björklund har avtalat att turnera i folkparkerna och det är förbjudet för TVs anställda. För man vill inte ha en pajas som nyhetsuppläsare enligt tv-chefen Nils-Erik Bärents.